بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس امروزه ما کتاب بینیده کتاب یکم قسم یکمش است و در وحده هشتم هستیم در وحده ما یک حوار گرفتیم و امروز حوار دویمه میگیریم انشاءالله این حوار بین طلبه ها است طلبه اول میگه که ماذا سنعمل بعد الدراسه ماذا سنعمل بعد الدراسه بعد از تحصیل چیکار کار میکنیم سنعملو متکلم جمع است یعنی که ما بعد از تحصیل چیکار کار میکنیم اگر مفرد باشد چی میگه ساعملو اگر چی باشد مخاطب باشد ستعملو غایب باشد سیعملو اینا را امیدوارم که از یاد که باشین خب یعنی 14 سیغه یک دسته تنه فقط طلبه دیم چی گفت انا ادرس الطیبه فی کلیت الطیبی انا ادرس طیبه فی کلیت طیبی. من میگه تیب رو میاموزم در فکلته تیب ساعمل طبیبا انشاءالله ساعمل طبیبا انشاءالله در آینده دکتر کار میکنم انشاءالله طلبه سیم چی میگه؟ انا ادرس الصیدلته فی کلیت الصیدلتی انا ادرس الصیدلته في كلية الصيدلة من علمی داروسازی رو میآموزم در فاكولتاي علم های الصوزي ساعمل صیدلیا ان شاء الله ساعمل صیدلیا ان شاء الله در آینده داروساز کار میکنم ان شاء الله صیدلیا یعنی که داروساز خب طلبه چهارم چی میگن؟ طلبه چهارم میگه انا ادرس التمريض فی کلیه تمریضی انا ادرس التمریض في كلية التمريض سأعمل ممرضا إن شاء الله سأعمل ممرضا إن شاء الله طلبه چهارم میگه من علمی اه، دستیار دکتر رو میآموزم یعنی کمک کننده دکتر در فکلته دستیار دکتر و در آینده دستیار دکتر کار میکنم یعنی چی دکتر طلبه پنجم یکی انا ادرسو الهندسه فی کلیت الهندسه انا ادرس الهندسه فی کلیت الهندسه سأعمل مهندسا سأعمل مهندسا ما علم مهندسی رو میآموزم و در فکلته مهندسی در آینده مهندس کار میکنم خب طلبه ششم چی میگم انا ادرس الطيران في كلية الطيران سأعمل طيارا انا ادرس الطيران في كلية الطيران سأعمل طيارا من خلبانی را می در فکولته خلبان و در آینده خلبان کار میکنم خلبان به بگیم زبان فارسی است و به روسی یا چی میگن یعنی بهتر است کلمه فارسی استفاده بریم خلبان خب طالب یکم سوال طالبی یکم داده بود و در آخر فکری خچه میگه میگه انا ادرس تربیت فی کلیت تربیتی ساعمل مدرسا ان الله انا ادرس تربیت فی کلیت التربية ساعمل مدرسا ان شاء الله من اه، تربیه را دار در فکلته تربیه در آینده مدرس کار میکنم انشاءالله یعنی که در آینده مدرس میشوم و در دویم ورقه من چی هسته المفردات یعنی لغت ها رو بیان میکنه رسم ها رو میاره و در زیرش نویسه. هندسه یعنی انجینری یعنی که مهندسی سیدله چی هست داروسازی و تمرید همو وی هسته چی میگن فلشر خلاصه تیران یعنی هوانوردی خب در پایان با بگیم کسبار آورده است سید یعنی که سیدلی داروساز و ممرض همون همشیره شفقت میگن با که نمیدونم چی میگن خلاصه فلشر و تیار یعنی که خلبان و ریسو یعنی که وای درس میدید ریس یعنی که وای مرد درس میدید خب در اینجا خیلی مشکل است که تدریب کنین آه، من يدرس في كلية التمريض آه، يعني كيف منيسكي الطالب الرابع يكي الطالب أفكم چهارم بود خب من يدرس في كلية تربية الطالب الأول ومن يدرس في كلية الطب الطالب الثاني من يدرس في كلية الطيران الطالب السادس من يدرس في كلية الصيدلة الطالب الثاني من يدرس في كلية الهندسة الطالب تشانبو الطالب الخامس أنا أين هذا الحوار إيه حوار بود هذا الحوار في المدرسة در مدرسه بود چون که گفته بودن که های میکنیم یعنی که ختم میکنیم بعد چکار میکنیم ماذا سنعمل بعد دراسه این معلوم میشد که در مکتب هستن و ختم کننده هستن خب در اینجا کلمه بیان کردیم ترجمه کردیم و اه، چی ماند از فعلاش هم گفته بودیم در او درس خب عمل هم گفتم شریکه شریکه را گفته بودیم شریکات میشه مستشفه هایی نگفته بودیم همشه خب سایدالیا سایدالیا وای هسته یعنی مکان هسته دکانی امو چی میگن دوا دکانی داروسازی هسته سیدلیت سیدلیت جمعش میشود و یعنی که که که اونجا کار میکنه بعد جمعی وارد چی میگیم سیادیله سیادیله یعنی که داروسازان یعنی که فرماتسیب ها خا ممرض یعنی که طبیب کار میکنه اون انسان جمع شبابا و نون میکنه ممرضونش میکنه و طیر یعنی حوانورد یعنی که خلبان جمعش چی میشه طیارون خب تمام هم قدر ва э, аз феълаш фақат э, пеш гирифтем имрӯз метонем тораро бигирем тора ятиру тир тора ятиру тир яъне ки э, парвоз кардана хоб дигар чизош алҳамдулла ки дар дарс пеш гирифта будем ягон табошад дар дарси сеюм мегирем субҳанака аллоҳумма биҳамдик ашҳаду ан ла илаҳа ила ант астағфирука ва атубу илайк вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату